Prolazili su dani i ljudi se ponovo vratiše kufru podgovoreni blisom prokletim koji ni trena jednog ne ostavlja ljude. Nevjerovanje se opet raširi zemljom, dođe još jedan plemeniti poslanik da upozori ljude na opasnost tijekanja Allaha Đelešanuhu. Bio je to Salih alaihi salam. On je od semudovih potomaka. On je Salih ibn Ubejd, ibn Isaf, ibn Mašeh, ibn Ubejd, ibn Hadir, ibn Semud, ibn Ad, ibn Irem, ibn Sam, ibn Nuh. On je iz naroda Semuda, Semud je iz Ada. Pripadnici naroda Semud su napustili Jemen i nastanili se na sjeveru arapskog poluotoka. Nastanili su područje zvano Hidžer. I to je naziv još jedne kuranske sure. Pored sure Al-Hidžer i sure Hud i Al-Ahqaf govore o ovim događajima. Allah Želešanuhu kaže... وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali. Stanovnici Hidžra su dakle narod Salihov Semud. Stanovali su Medajnu Salih, Hidžru, području oko 380 km sjeverozapadno od Medine. Naslijedili su umijeće građevinarstva od naroda Ad. Kuće su po vrhovima brda gradili. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِي I Semudom koji je stijene u dolini klesao. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Allah Želešanuhu nam spominje kako su oni stijene klesali. Imali su ogromnu snagu i moć. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين I sjetite se da ste njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je on na zemlji nastanio, u ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete i neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati i ne činite zlo po zemlji nered praveći. Potpuno isto kao i narod Ada. Allah Želešanuhu im je kao i Adu dao brojne blagodati, ne bili pouku primili iz onoga što se dogodilo Adu. Salih aleyhi salam im je govorio, trekune fima hahuna aminin, fi džennatim wa ujun, wa zuru'im wa nahlim tal'uha hedim, wa tanhituna minal džibali bujuten farihin, fattaku Allahe wa ati'uni. Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni? u vrtovima i među izvorima, u usjevima i među palmama sa plodovima zrelim. Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete, zato se bojite Allaha i poslušni meni budite. Isto kao što je Hud alaihi salam upominjao svoj narod, tako je činio i Salih alaihi salam. Blagodati koje Allah Đalešanuhu dao narodu semu odbile su u dolinama kuće po brdima dvorci, bašće, izvori, palme, Allah Želešanuhu im je dao vremena, ne bili pouku uzeli iz onoga što se Adu dogodilo. Ali oni su, uprko svemu tome, zanijekali Allaha Želešanuhu. Nisu ibret uzeli, nisu lekciju naučili i kipove su za božanstvo uzeli. Njemu bi se po savjet vraćali. Poticao je iz ugledne porodice. Priželjkivali su da jednog dana bude njihov velikan. Kad je zatražio od njih da vjeruju i obožavaju jednog Boga, La ilahe illa Odbili su i rekli mu, kalu ja Salihu, kad kunte fina merđuven kable hada, o Salihu, govorili su oni, ti si među nama prije ovoga cijenjen bio. Salih ih je i dalje pozivao, wa ila temude hahum Saliha, kale ja kavmi abudullahe malekum min ilahin gajruh, huven še'ekum min al ardi wa sta'amerekum fiha, fastagfiruhu thumme tubu ilaihi inna rabbi qaribum muđibu i Semudu brata njihova Saliha, o narode moj, govorio je on, klanjajte se samo Allahu, vi drugog Boga osim njega nemate. On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj, zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je zaista blizu i odaziva se. Govorio im je, kale ja kavmi limate ste ađilune bi se jijeti kable l'haseneh, Leula te stagfirun Allahe leallekum turhamun. O narode moj, govorio im je on, zašto tražite da vas stigne kazna prije nego što se pokajete? Zašto od Allaha ne tražite oprosta da bi vam se ukazala milost? Fattaku Allahe ve ati'uni, wa la tuti'u emre al musrifin, alladine yufsiduna fil ardi, wa la yuslihuni. Zato se bojite Allaha i poslušni meni budite i ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju, koji na zemlji ne zavode red, već nered uspostavljaju. Opominjao ih je i savjetovao kao što je Hud opominjao narod ad, ali oni odbiše i oglušiše se kao što je jad odbio. Zar baš njemu između nas da bude poslana objava, jel to samo on pametan, bel huve kedabun eširt, Ne, on je lažljivac oholi. Kalu innema ente minel musaharin. Rekoše oni, ti si samo općinjen. Došli su vjernicima koji su vjerovali sa Salihom. Pitali su ih, da li vi vjerujete u isto ono u što Salih vjeruje? Vjerujemo, rekoše. Kale alladhine stekveru inna billadhi amentum bihi kafirun. A mi doista ne vjerujemo u to u što vi vjerujete, rekoše oni koji su bili oholi. Salih ih je pozivao i pozivao. Dotle je došlo da su ga počeli odgoniti. Govorili su mu, kalu ta jedna bike u ebime ma'ak. Mi smatramo hrđavim predznakom tebe i one koji su s tobom, rekoše oni. Ti si samo hrđav predznak, ti si naša zla kob. Kad god te vidimo, samo nam belaj donosiš. Idi od nas, odlazi. Kale ta irukum inda Allahi bel entum kaumun tuftenun. Od Allaha vam je i dobro i zlo, reče on, vi ste narod koji je stavljen u iskušenje. Došlo se dotle da su postali otvoreni neprijatelji. Odbijali su čak i da budu u njegovoj blizini, osjećajući čak i u tome pesimizam. Kad je dotle došlo Salih upozori i reče im, Kale ja kaum je rejtu min kuntu ala bejinatim mir rabbi, wa atani minhu rahmeten, famen jensuruni min Allahi nasajtuhu, na Fema te zidune ni gajre taksir. O narode moj, govorio je on, da vidimo, ako je meni jasno ko je gospodar moj i ako mi je on sam vjerovjesništvo dao, pa ko ćemo od Allaha odbraniti ako ga ne budem slušao, ta vi biste samo uvećali propast moju. Pretpostavite da sam ja vama od Allaha poslanik i vi mi naredite grijeh. Ako ga učinim, ja sam gubitnik, vi ste gubitnici. Tada ga oni zazvaše i rekoše, ma ente illa bešerum mitluna, fe'ti bi ajetin in kunte minas sadiqin. Ti si čovjek kao i zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš. Počeše uvjetovati i opisivati čudo. Mi ne želimo i ne prihvatamo bilo koji je ajet čudo da bi vjerovali. Hoćemo ovu veliku stijenu da pukne i iz nje izađe deva. Počeše se nadmetati ko će spomenuti neobičniju želju. Plavešine su sjedile i izrugivale se Salihu i zanovjetali. Jedan reče, treba da je u desetom mjesecu steonosti. Drugi reče, treba biti crvene boje. E treći, duge dlake. Neki reče, mora biti jako, jako velika, najveća deva koju smo ikada vidjeli. Jedan opet zahtijevaše, treba biti tolika da ona sama pije iz bunara dan, a mi svi zajedno popijemo koliko ona za dan. Takva treba biti. Jel jasno? pa da mi vjernici kao i ti budemo, da bi povjerovali ono u što ti vjeruješ. Salih alaihissalam im reče, ako vam dođe takav znak, takvo čudo kakvo tražite, hoćete li povjerovati ono u što vas pozivam? Naravno da hoćemo. sakopite ljude, reče Salih. Dođeše ljudi u dogovoreno vrijeme i Salih zamoli svoga gospodara. Stijena puče pred njihovim očima i iz unutrašnjosti stijene izađe ogromna deva, nešto najveće što su u životu vidjeli. Apsolutno najveća deva u historiji ljudskog roda. Deva jedna koja popije vode koliko je dovoljno čitavom gradu. Utrobi je nosila deseti mjesec mladunče pred dolaskom na ovaj svijet. Tačno onakva kakvom su je opisali oni koji su tražili ajet čudo. Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَ O narode moj, Evo ova Allahova kamila je znamenje za vas. Kamila koja nije imala roditelje, kamila koju je Allah stvorio bez jednog roditelja, Allahova kamila. Hadihi naqatullahi lekum aje, federuha te'kul fi ardillahi, wala temesuha bisu, feyehudekum azabun qarib. Evo ova Allahova kamila je znamenje za vas, pa pustite je neka pase po Allahovoj zemlji, načinite joj nikakvo zlo, da vas ne bi zadesila kazna bliska. Allah Želešanuhu im odredi norme ponašanja prema tom njegovom znamenju, prema tom čudu, ajetu. Kale hadihi naqatun leha širbun velekum širbu jevmim ma'alum, ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم Evo to je Kamila, reče on. U određeni dan ona će piti, a upoznate dane vi. i ne učinite joj nikakvo zlo da vas ne bi stigla patnja na velikom danu. Ako se bilo kakva neprijatnost desi toj devi koju ste tražili, stignut će vas kazna. Allah Želešanuhu kaže, mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv. I upozori ih da će se voda između njih i nije dijeliti. Svakom obruku pristupit će onaj čiji je red. Upozoravao ih je Salih i upozoravao, ne ispoljavajte neprijateljstvo prema devi, ne zabranjujte joj vodu. Fekale lehum Rasulullahi nakat Allahi vasuqyaha, Allahov poslanik im je doviknuo, brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Kad je Salihov narod vidio ovo nesvakidašnje i nepobitno čudo, podijeliše se na dva tabora. Manjina među njima postadoše vjernici – Većina naroda se mu dosta vjerna svome kufru, uprkos čudu koje su očima svojim vidjeli. Allah Želešanuhu kaže o njima, nakon što su vidjeli čudo, وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا Semudu smo kao vidljivo čudo Kamilu dali, ali oni su prema njoj zulum učinili, a čuda šaljemo samo da zastrašimo. Sami sebi su nepravdu zulum učinili. Vi ste tražili čudo i ono vam je došlo, pa ste opet sebi nepravdu učinili. Allah Đalešanuhu o njima kaže وَاتَيْنَهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعَرِضِينَ A mi smo im dokaze naše bili dali, ali oni su od njih glave okrenuli. I kaže uzvišeni وَاتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةَ مُبْصِرَتْ Semudu smo kao vidljivo čudo Kamilu dali. Jasan znak, ajet, u koji nema nikakve sumnje. Niko nije mogao reći kako su opsiheni, opčinjeni. Deva je živjela tu, pored njih, danima. Pila sa njima dan, a oni su pili dan. Muzli su njezino mlijeko. Rodila je pred njihovim očima. Mladunče je došlo potpuno isto, čudo pravo, poput majke. Čudili su se, pratilo bi majku gdje god bi ona išla. Znači, nije bilo prostora za magiju, sihar. Oči dokaz, jasan, nije se radilo o trenucima koji bi brzo prošli. Živjela je sa njima i pored njih dugo vremena. وَاتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا Semudu smo kao vidljivo čudo Kamilu dali, ali oni su prema njoj zulum učinili, a čuda šaljemo samo da zastrašimo. Ostali su zapanjeni ovim čudom, ali samo mali dio njih je povjerovao. Oni bi pili dan, potom bi došla deva drugi dan i sa mladučetom pila cijeli dan. Dok bi ona pila muzli su je i svima bi bilo dovoljno to mlijeka što su namuzli. To im je bila blagodat velika, samo da su uzvjerovali. Ali oni su nevjerovanje odabrali. Sakupiše se glavešine, razmatrali se situaciju, rekoše, plašimo se da nas svijet ne napusti i počne slijediti saliha, ova deva nas pati. Čitav dan ne možemo vodu ni dotaknuti. Moramo je čekati. Još do god hoda, naša stoka je se plaši. Bježe nam ovce i deve. Uznemirila nas je ta deva. Moramo je, kako znamo, riješiti se. Sastančili bi dugo, dugo. Smišljali način na koji bi se riješili te deve. Izabraše jednog od njih. Historičari kažu kako se zvao Kudar. Ibn Salif ibn Džeda'a. Pozvaše ga i nagodiše se sa njim u ubistvu deve. Nije sam Kudar taj koji je učinio to dijelo, nego je to dijelo učinjeno dogovorom svi. فَنَادَا سَاحِبَهُمْ فَتَعَاتَا فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i preklaje. I kakve su bile kazna moja i opomene moje. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam o tom kudaru kaže huwa ashqal awwalin on je najnesretniji među prijašnjim narodima i Allah dželle šanuhu ga je spomenuo u Kur'anu u ajetu idim ba'atha ashqaha kad se jedan nesretnik između njih podigao krenu kudari sa još jednim prijateljem da se dogovori kako će ubiti devu imali su mjesto u kojem su sa društvom alkohol pili i nered činili bilo je to društvo devet silnika zatražio je pomoć od njih u ubistvu devet i svi pristadoše da mu pomognu. Sastaše se sa ljudima i rekoše, mi ne želimo da se kaže kako smo to učinili samo nas devet. Svi smo to učinili. Slažete li se da tako bude? Slažemo se svi, rekoše. Allah Želešanuhu kaže, وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَعَةُ رَهْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ U gradu je bilo devet osoba koje su ne red, nego nered činile. Devet mladića u zenitu snage, bez ikakvog dobra u sebi, u stalnom neredu. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Buhari, Muslim Ahmed i drugi kaže idim ba'ate eškaha im ba'ate leha ređulun arimun azizun meni'un fi rehtihi mitlu ebi zem'a. Kad se jedan nesretnik između njih podigao, ustao je čovjek moćan, strašan, jako snažan, poput Ebu Zem'i, Ustao je čovjek snažan, čovjek koga je podržavao i štitio cijeli narod. Ovih devet silnika je krenulo prema devi. Deva je svakodnevno sa stijene silazila u selo. Sačekaše je na putu. Kad stiže kudar naredi da je napadnu. Oni to ju učiniše, ali se prepadoše i pobjegoše. Kudar im se smijao. Izađe pred nju jednim udarcem joj slomi nogu. Deva pade. Allah Đelešanuhu kaže... فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ali mu oni nisu povjerovali već su je zaklali i gospodar njihovih je zbog grijeha njihovog uništio i do posljednjeg istrijebio i ne strahujući zbog toga od odgovornosti. O klanju deve Allah Đalešanuhu kaže فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين I zaklaše onu kamilu i zapovjed gospodara svoga ne poslušaše i rekoše O Salih, učini da nas nađe to čime nam prijetiš ako si poslanik. Poneseni grijehom, ponosom šeitanskim, oholo izazivaše kao da mole da ih se kazni. Zaklaše devu pa nakon toga zaklaše i njeno mladunče. Kad su mu ubili majku, mladunče pobježe do stijene. Opkoliše ga i ono zariča tri puta, ubiše i mladunče. Potom se okupiše stanovnici sela, iskomadaše i počeše se gozbiti devijim mesom. Svi su učestvovali u ovom zlačinu osim vjernika, mu'mina, koji odbiše učestvovati u tom gnusnom dijelu. Izazvali su Saliha. Kad je Salih čuo to što se dogodilo, devi požurio je. Zateče zaklanu devu i njeno mladunča, ljude okupljene u gozbi i u veselju. Salih ih zovnu riječima فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ Ali oni je zaklaše, pa on reče, živjet ćete u zemlji svojoj još samo tri dana. To je istinita prijetnja. Tražili su kaznu. Odgovor je stigao. Ljudi se sakupiše i u razmatranje Salihovu prijetnju uzeše. Zaključiše, moramo i Saliha ubiti zajedno sa njegovom devom. i počeše pripreme za Salihovo ubistvo. Allah Đalešanuhu kaže, u gradu je bilo devet osoba koje su nered, nego nered činile. Zakunite se najtežom kaznom, rekoše, da ćemo noću njega i porodicu njegovu ubiti, a onda njegovom najbližem krvnom srodniku reći, mi nismo prisustovali pogibi i porodice njegove, mi zaista istinu govorimo. Tako i bi. Ovih devet krenuše prema Salihovoj kući kako bi ubili Saliha i one koji su zajedno sa njim vjerovali i obožavali jednog i jedinog Allaha. To im je bio jedini grijeh prema tom narodu i jedina optužba. O tome Allah Želešanuhu kaže وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ I smišljali su spletke, ali mi smo ih kaznili onda kada se nisu nadali. I poče uništenja naroda Semud. Prvi koji su uništeni bili su njih deveterica. Zemlja se zatrije se, stijene padoše na njih i oni mrtvi i nepomični ostadoši. Potom nastupi kazna i za ostali. U noći kada je Allah Đalešanuhu uništio njegovih devet dušmana, Salih je sa vjernicima napustio Hidžr, mjesto u kojem je živio. Narod se desi nešto jako čudno. Prvog dana kazne lica Salihovog naroda postadoše žuta, počeše plakati prvi znak kazne koji će se na njih sručiti. Sljedećeg dana sva lica postaše crvena, trećeg dana sva lica postadaše crna. Plakali su, pomagajsali, tražili pomoć. Počeše sami sebi kabure kopati. Gotovo je. Svatiše kako je prijetnja bila istina od koje nema bježanja ni izlaza. I stiže kazna. Nije to bila jedna vrsta kazne kao adu vjetar, niti potop kao kazna Nuhovom narodu tri vrste kazni. Zato što im je došlo čudo tačno onakvo kakvo su uvjetovali, pa su ga nakon toga zanijekali. Prvo započe sa zemljotresom. Padaše na koljena. Nisu mogli stajati. Potom munje i gromovi počeše udarati po njima. Kazna završi sa jakim glasom, sajhatun, koja ih sve do jednog usmrti. O tome Allah Đelešanu kaže... فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ I zadesi ih strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični. I o Semudu, kad mu bi rečeno, uživajte još izvjesno vrijeme i oni se oglušiše o naređenje gospodara svoga, pa ih uništi strašnim glasom na oči njihove i ne mogoše se ni dići ni od kazne odbraniti. Allah Đalešanuhu kaže وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ A one koji su činili zlo pogodio je strašan glas i oni su u zemlji svojoj osvanuli mrtvi nepomični. كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا Kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Kaže Allah Đalešanuhu إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ مُحْتَذِرٍ mi posla smo na njih jedan jedini krik I oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj koji ima tor. Allah Đelešanuhu potpuno uništi Salihov narod Semud. On spasi Saliha i one koji su zajedno sa njim vjerovali. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom Saliha i vjernike s njim spasili od sramote toga dana. Gospodar tvoj je u istinu moćan i silan. Tragovi se muda su ostali vidljivim do dana današnjeg Sjeverozapadno od Medine postoji Medajnu Saleh. Allah Đelešanuhu kaže فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَهِ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Eno kuća njihovi, puste su zbog nepravde koju su činili, to je zaista pouka narodu koji zna. Nemojte sumnjati u istinitost ovog kazivanja. Ostavio je Allah njihove kuće da ih ljudi vide. napusti Salih alejhi salam to mjesto, fetavalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahhtu lakum walakin la tuhibbuna an nasihin. oni je već bio napustio i rekao, o narode moj, prenio sam vam poslanicu gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji opominju. Salih alejhi salam i vjernici sa njim nastaniše se u Palestini, zemlji blagoslovljenoj. Živio je u gradu Remla, u kojem je i umro, alaihi salam. Muhammed, sallallahu ve sellem, za vrijeme pohoda na Tebuk, je prošao kroz medajnu Saleh. Ashabi zagrabiše vodu iz bunara, Salihova naroda u neke posude, pa poslanik, sallallahu ve sellem, naredi da se suđe polupa, a voda prolije. I sva hrana koja je napravljena od te vode da se baci sahih hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je rekao Tadhulu ala haulai mu'adzebine illa en tekunu bakin. Nemojte ulaziti ovim kažnjenim osim plačući. Neka niko od vas ne posjećuje nastambe salihove da bi ih posmatrao kao što posmatrate ostatke rimske civilizacije. Ne ulazi u takva mjesta kao turista, nego kao čovjek kojeg sve to posjeća na Allahovu moć, silinu Božju, koja se obistinila nad ovim narodom, pa nemoj dolaziti osim plačući. U drugom rivajetu se kaže fe illem tebku fe tebakeu. Ako već ne mognete plakati, onda baro ponašajte plač. Li ella tekunu minel qavmu zalimin. Kako i sami ne biste bili od onih koji su sami sebi nepravdu učinili. Ela inne femude keferu rabbehum Ela bu'adan li Thamud. Semud doista u gospodara svoga nije vjerovao, daleko neka je Semud. Tako je završilo kazivanje o Semudu i Salihu, alaihissalam, kazivanje koje je u Kur'anu spomenuto na 20 mjesta, savjet i opomena vjernicima, i živješe ljudi, vjera se vrati, a potom ponovo započe skretanje i zastranivanje. Ponovo stigoše šetanske vesvese i nevjerovanje se proširi, U Palestini, Arapskom poluotoku, Iraku, Egiptu, na svim mjestima se raširi kufr, nevjerovanje. Posla Allah Đelešanuhu ovaj puta ljudima i svoje neizmjerne milosti prema njima poslanika od Ulul Azma, jednog od najodabranijih poslanika Ibrahima, alaihissalam, oca poslanika.